وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم منها بمنه وفضله وكرمه وجوده وهو على كل شيء قدير أما بعد كيف غضاء السلطة الإسلام فيها نوض خامتل فيلكن أنتل أهل الحل والعقل تسكل فيات استيل فأت من كسي أدنها بيعة أع جلد Der har været ligesom uenighed blandt ulama, hvor mange antal af ahlul halli wal aqid, der skal være til stede, for at man kan sige, at nu har man dannet et bånd om, at det her, det er ahlul halli wal aqid, og det har dannet så ligesom en enighed om dem. Og vi har nogle øh, relationer fra Abba, Abba Ya'la, som han relaterer al-Ahkam al-Sultaniya, Abba Ya'la, side nummer 23. Og Ibn Taymiyyah, alayhi rahmatullah, i Al-Muntaqa min Minhaj al-I'tidal li dhahabi side nummer 58. Og hermed kan man sige, hvad er det, de siger, disse ulama? والمختار في ذلك ما ذهب إليه أبا يعلى وابن تيمية ومن تبعهما في انعقادهما بجمهور أهل الحل والعقد الذي تدل ببيعتهم على رضا جمهور المسلمين بهذه الإمامة Det der blev valgt, at hvad Abba Ya'la og İbn Teymiye alaihi rahmatullah, må Allah subhanahu wa ta'ala øh, rahme være over dem og man tabi'ahuma og dem som følger efter dem men en انعقادها at den her bay'a er blevet forbundet بجمهور أهل الحل والعقد med de fleste أهل الحل والعقد الذين تدل ببيعتهم على رضا جمهور المسلمين Udadtil viser det sig, at de fleste af muslimin har anerkendt det. وهم في الوقت نفسه og hermed أصحاب الشوكة والغلبة og disse أهل الحل والعقد det er dem der er magthaver og det er dem der bestemmer og afgør التي لا تتم مقاصد الإمامة إلا بها og der er ingen der kan blive udført uden at det her er til stede إذ لا يخفى أن من اشtirat الإجماع إعنatan. Og der er ikke noget, som er skjult for, at når vi kalder til ijma' fællesrådet om det, إعنatan med vilje, وفي الاكتفاء بالواحد تفريطا og når man siger, at der er en af dem, der vil ikke gøre det, at det her kigger man bort fra. Og Ibn Taymiyyah har også en udtalelse, hvor han siger, يقول ابن تيمية ومذهب أهل السنة أن الإمامة تنعقد عندهم بموافقة أهل الشوكة أهل السنة والجماعة indgår en kontrakt hos dem, når dem, som er afgørende, det er det, man kalder ahlus shawka, dem, som er bestemmende og afgørende, الذين bihim بهم al imama med dem kan man opnå al imama al wa al tamkin det er med magt om en styrke. ويقول, og så siger han efterfølgende, ولو qaddar, og hvis det har været tilfælde, anna أبا Bakr, at Abu Bakr radiyallahu anhu, Umar wa Taifa, at Abu Bakr har fået bay'a af Umar og nogle andre. وامتنع الصحابة من بيعته og resten af sahaba har benægtet at give ham bay'a. لم يصر إماما بذلك heraf har Abu Bakr ikke været imam. Læg mærke til, hvad han siger. Hvis er jeres ører rigtig stive, så I kan høre efter. Hvis Abu Bakr har fået bager af Umar radiyallahu anhu, og nogen af sahaba har benægtet at give ham bager, så siger Ibn Taymiyyah, لم يصر إماما بذلك سبل أبو بكر الصديق إكفى إمام كون وإنما صار إماما أبو بكر الصديق بلو إمام بمبايعة جمهور الناس تسمت لي مسلمة بريتسيسبون det مبايعة ولهذا لم يضر تخلف سعد لأنه لم يقبح في مقصود الولاية وإما كون عمر بادر إلى بيعته فلا بد في كل بيعة من سابق Og da Sa'ad ikke har givet bay'a automatisk til Abu Bakr på det tidspunkt, det det skader ikke. Da samtlige muslimer sammen med, Abu um, sammen med Umar har givet bay'a. Og der skal altid være en starter, og det har været Umar i det her sammenhæng. Forstår I det her? Eller er det noget rent vil bygge for jer? Er det her udtalelser ligesom klar og tydelig i jeres tanker, så I kan forstå det? Eller skal jeg, skal jeg ligesom forklare det lidt enklere? Ja, mashayikh, ja ulama. Er I med? طيب ابن تيمية عليه رحمة الله Han siger hvis, Abu Bakr hvis, Umar, hvis Umar har givet Abu Bakr bayah og resten af sahaba, og resten af sahaba har ikke givet bayah Det er kun Umar og nogle få, der har givet bayah til Abu Bakr. Og resten har ikke givet bayah til Abu Bakr. Så siger Ibn Taymiyyah, så vil den bay'a troserklæring ikke være gyldig. Den der troserklæring vil være ugyldig. Hvorfor? Fordi man kan kun blive khalifa, når de resterende har anerkendt Og det er de fleste af sahaba. Og her siger han, at der er en af sahaba, ligesom Sa'd har ikke været med til at give ham bay'a, dette skade ikke på hans position. Fordi det største del af sahaba og det største del af befolkningen har givet bajar. Så vil det ikke skade. Men befolkningen skal, efter at de store ahlul halli wal aqad har givet bajar. Og her siger Abu Ya'la, alaihi rahmatullah, øh, hvor han siger, فأما انعقادها باختيار أهل الحل والعقد فلا تنعقد إلا بجمهور أهل الحل والعقد فإن فإما انعقادها باختيار أهل الحل والعقد Hvis der har været nogle få Ahlul Halli wal Aqd, yani et par stykker. Hvis vi har 10 mennesker Ahlul Halli wal Aqd, og fem af dem har ligesom bøjer sig til en bestemt person og siger, Khalas, vi skubber ham der frem og siger, at han er khalifa. Så siger han, Fala tan'aqid. Den der øh, anerkendelse for, at han er khalifa, vil ikke være til stede. Fordi det skal være de fleste af Ahlul Halli wal Aqd. De fleste er næsten alle sammen. Imam al-Juwayni, alayhi rahmatullah, han siger i hans dejlige bog, der her Al-Ghiyathi al-Juwayni, side nummer 70 til 71, hvor han siger, فالوجه عندي في ذلك anseler, meaning med det her hos mig er, أن يعتبر في البيع حصول مبلغ من الاتباع والأنصار والأشياع Hvad er det, man opnår ved det her bære? Det er at følge og have sejr og dem, som ligesom søger beskyttelse hos. تحصل بهم شوكة ظاهرة Med dem kan man have en stærk forbund. ومنعة قاهرة وإن استعق فصع بوزيشون بحيث لو فرض ثوران خلاف لما غلب على الظن أن يصطلهم وفيس تهذا إن أن صن بالكو إمود صاستعدي أفصوع دن إمام فإذا تأكدت البيعة نسل ببيعة أعقيد وتأطت بالشوكة والعدة والعدد og hermed at det blev erklæret med styrke og med mængde og med antal. واعتضت تأييدت بالمنع og hermed har han fået position til at blive forsvaret, hvis der er nogen, der kommer og vil tage det fra ham. واستظهرت بأسباب الاستيلاء والاستعلاء og her har vi al-istila, det vil sige noget, der bliver taget med magt, wal-isti'la, noget, der bliver som overgivet. فإذا ذلك ثبتت الإمامة og heraf kan man sige, at begge to vil være gyldigt gjort, hvis betingelserne er til stede. Og det der to ord, al-istila, er blevet taget, wal-isti'la er blevet taget med magt, det kommer jeg til at forklare senere. Fordi det der, det er ikke nødvendigvis noget, der sker med det samme, men det er noget undtagelser, der kan ske ind i staten. Og hermed er det faktisk vigtigt for os, at vi pånævner, at selve Ahlul Halli wal Aqid, det er dem, der har givet al-bay'ah i første omgang. Hvor menneskerne viser, at deres tilfredshed med det efterkommer, for at anerkende, at den person, han er fra Ahlul Sunnati wal Jama'ah, og menneskerne ligesom heraf har taget imod det. Imam al-Nawawi alayhi rahmatullah i hans dejlige bog, der hedder Al-Minhaj, han siger, bi bay'ati ahli al أهل wal والعقد at selve imamer det er blevet givet når أهل الحل والعقد har anerkendt فيعلق على ذلك الرملي شارح الكتاب والإمام الرملي han giver en forklaring af den udtalelse hvor han siger لأن الأمر ينتظم بهم og fordi selve det her Det blev sat i de rigtige rækkefølge af Ahlul Halli wal Aqid. ويتبعهم سائر الناس أو befolkningen følger dem ويكفي ببيعة واحد انحصر الحل والعقد فيه og det er nok når de har anerkendt en person at resten af befolkningen følger efter Imam al-Ghazali alaihi rahmatullah i hans bog der hedder Fadaihul Batiniyya han siger والذي نختاره دي سان vi vælger أنه يكتفي بشخص واحد يعقد البيع للإمام طالما كان ذلك الواحد مطاعا ذا شوكة لا تطال Hvis der har været en, der har givet bay'ah, hvor den her person er magthaver, bestemmende, og folket er lydende til ham, og ingen kan røre ham, at han kan give bay'ah og være med til det. وطالما كان og hermed kan man sige إذا مال إلى جانب مالت بسببه الجماهير og hermed kan man sige hvis han bøjer sig til et sted så vil han trække resten af befolkningen med sig ولم يخالفه إلا من لم يكترث بمخالفته og dem som ikke vil følge ham er dem som har nogle tendenser at de vil være på tværs فالشخص الواحد المتبوع المطاع in person some befolkning följer efter الموصوف بهذه الصفة hvor hans egenskaberne er vist tydeligt إذا بايع كفى hvis man har givet ham bayer så er det nok og hermed kan man sige tilbage til det samme når Abu Bakr al-Siddiq radiyallahu anhu og arda har fået bayer af Umar så har befolkningen, og de fleste af sahaba har givet ham bay'ah, og her kan man sige, at de resterende efterkommere af dem i Medina og i de øvrige, har anerkendt den bay'ah og følt den bay'ah efterfølgende. Og det er vigtigt. Det er vigtigt, at vi forstår det på den her sammensætning. Øh, og, her, og ومما ينبغي الاعتناء به هذا som vi skal ligesom tage i betragtning في هذا المقام أدنها القرن أن تمثل كافة الولايات في جماعة أهل الحل والعقد أتسملي ريجيونا دي سملسا أنا آه، أهل الحل والعقد أتنقبين يعني إن غبسنتان أذاء ريجيون ليعم الرضا بالإمام سمن كسي أتالي بفولكنين أعيني أم دنها إمام so ويسلس له قيادة الأنام og her vil det være enkelt for ham at han kan styre og bestyre befolkningen وذكر وقد ذكر الماوردي الماوردي عليه رحمة الله har pånævnt هذا الرأي فيما ذكر من آراء فقال og han har nævnt det her udtalelse af nogle af hans udtalelser, hvor han sagde, قال الطائفة en gruppe sagde, لا تنعقد إلا بجمهور أهل الحل والعقد der er nogle grupper, der sagde, at selv vil bay'ah vil ikke træde kraft, med mindre jumhur ahl al-hal wal-aqd er til stede. Men kulli balad er hvert sted, liyakuna rida bihi amman, så den kan være acceptabel, og befolkningen tager imod det. Wat taslim li imamatihi ijma'an. Og at alle vil underkaste den her øh, øh beslutning. Hvad så, hvis befolkningen er utilfreds? hvis befolkningen er utilfreds af en islamiske grund, efter han er været der, så kan man ikke fjerne ham. Så skal de til, øh, til øh, dommer, domstol og anerkende, hvorfor de er utilfreds. Det er en helt anden proces. 3. Hvorfor har vi sat, at selve valg af imam er til ahlul halli wal aqid? Hvorfor skulle ahlul halli wal aqid være med til at det er dem, der arrangerer, accepterer, bestemmer, afgør, at det er dem, som vælger imam. Øh, har vi ikke en demokratisk øh, metode, som vi kan følge efter, hvor vi kan bede befolkningen til at vælge øh, en person, og så kan vi have det ligesom øh, lederne i de muslimske lande, eller såkaldte muslimske lande, eller vi kan vælge en konge, eller vi kan vælge en præsident. Og hermed kan vi bare give befolkningen lov til at vælge af den grund, den vej. Nummer 1. Og det er faktisk vigtigt, at I vil det. At ham khalifa, det skal ikke være en person, der opsøger khilafa. Det skal ikke være en person, han er for, han øh, sigter efter at få den position. Det skal være en person, der stikker af fra den. Hvor nærmest man giver ham det med tvang. Hvorfor? Fordi hvis en person han opsøger khilafa, så vil han ikke få hjælp af Allah subhanahu wa ta'ala. Men når man får det i form af taklif, så begynder man at bære det øh, med at få hjælp af Allah subhanahu wa ta'ala, øh, ligesom Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In ukilta ilayha, når du ligesom har fået det, så vil Allah hjælpe dig at tage sig af dig. Og den er vigtig. Hvorfor Ahlul Halli wal Aqd? Ahlul Halli wal Aqd, de man kalder ulama, øh, folk som har en status, øh, nogle befolkning, som sidder i, i nogle topledet position. Øh, hvorfor er deres øh, position er vigtig? Det er også noget, som befolkningen vælger. Jeg for eksempel, hvis vi har en by, lad os nu sige Vejle, så ud fra Vejle, så har vi en Ahlul Halli wal Aqd, som befolkningen er enige om. Men det skal ikke være ham, der siger, jeg skal være repræsentant. Det er befolkningen, der vælger en repræsentant af dem. Kan, I, kan I sige forskel mellem den demokratiske styringssystem og den islamiske styringssystem med Mashaykh? Kan I sige forskel? Yani, I den islamiske øh, styringssystem, så er det befolkningen, regionen, der går hen og siger, vi vil gerne have øh, Hussein, han skal være vores repræsentant. Så Hussein, han aner ikke, at det er ham. Så siger Hussein, jeg har ikke øh, lyst til at stille op. Så siger det, nej, det er wajib for dig, at nu, at du skal repræsentere os. I Vejle, så er Hussein, han står som repræsentant for Vejle. Og så kommer øh, Abu Hassan til at stå som repræsentant for Aarhus. så vil folkene blive enige om, det er Abu Hassan, der repræsenteres. Så vælger man fra hver region øh, en repræsentant, og det her, de danner sig til en gruppe, der hedder Ahlul Halli wal Aqd. Ahlul Halli wal Aqd. طيب ولكن هذه الغرابة تتبدد أن إذا علم أن الغاية هي تعيين قدوة وتخير أسوة. Når ذي at ud af det, så er det fordi vi skal vælge en person, man følger efter, har som et forbillede. Og man skal vælge nogle bestemte folk, som er gudfrygtige. Kan I se, når I vælger, når I vælger, eller når befolkningen siger, vi vil gerne have Hassan til at være vores repræsentant, tror du befolkningen vælger en, der drikker, en, øh, som bedriver hår, en, øh, som handler kumar med gambling osv. Tror I sådan en befolkning handler sådan der? Eller hvad? Hvad tror I øh, mennesker generelt udfører, når de vælger? Hvem, hvem vælger de som regel? De, vil, de vælger som regel de bedste af de bedste. Og det er derfor, at befolkningen i det her øh, sammenhold, de vælger nogle folk, som er de bedste af de bedste. Yani, når man vælger Hassan, så skal man sørge for, at Hassan er virkelig en person, som Gud frygter Allah subhanahu wa ta'ala og ingen andre. Fordi når han skal vælge en imam, så skal han, den imam være et forbillede, og så skal den imam være en person, man virkelig følger efter, inshallah ta'ala. Øh, طيب. Hvis vi kigger i de parlamentiske, demokratiske valg, hvad er det, der sker i øh, kontra den islamiske? Der er nogle øh, såkaldte, eller der er nogle shiur, der siger, at demokrati er en del af sharia, eller sharia er en del af demokrati. De har blandet det, tingene sammen. Men deres forståelse for demokrati er ikke i orden, deres forståelse af sharia er heller ikke i orden. Men vi kan lige så godt tage det ligesom per perspektiver. Hvis vi har den sharia-mæssige grund for at vælge, hvem er det, der vælger? Yani lad os nu se, vi skal vælge en repræsentant. Hvem er det, der vælger? Hvem er det, der, der sørger for, at den person kommer frem? Jamen, shaykh. Hvis vi skal vælge, hvis vi skal vælge en person, hvem er det, vi skal vælge? Er de, øh, er de vi stemmer om det? Ha. Hvis vi skal være, vælge en repræsentant fra alle råd, lad os sige, eller Hellerød, eller Helsingør, eller Vejle, eller Kursør, whatever. Ha. Hvem vælger? Er det ham, der kommer frem? Jamen, vi har en by. Vi skal vælge en repræsentant fra den by. Uh, vi skal vælge en person, som har ilm, ahlul ilm, ahsan. Vi skal vælge en person, der har ilm, og der har mod. Ilm og mod. Hvorfor? Vi skal vælge en person, der skal repræsentere dig. Det skal ikke være omvendt. Nu i din demokratiske valg, hvad foregår der? Yani for eksempel, når jeg skal stille op til valg, hvad skal jeg gøre? Jeg skulle sige, jeg skal stille op til øh, valg og komme ind i parlamentet. Hvad skal jeg gøre? For jeg kan få dig til at stemme for mig. Hvad skal jeg gøre? Hvad skal jeg gøre? Jeg skal komme med noget, som du kan lide, så jeg kan samle flere stemmer. Det er ikke sikkert, at det jeg siger er korrekt. Det vil sige, at jeg må gerne være en løgner. Jeg må gerne snyde. Jeg må gerne bidrage. Jeg må gerne øh, komme med alle mulige løgnhistorier så længe at jeg kan optjene din stemmeret til at give den til mig. Men i de islamiske, der går det omvendt. Det er mennesker, der vælger en og tvinger ham til at være repræsentant. Yani, hvis vi går hen og siger, at uh, Samir, han skal være vores repræsentant, så kan Samir ikke gå hen og sige, nej, det vil jeg ikke. Så siger vi, nej, jo, du er tvunget. Vi har alle sammen dannet ijma, at det er dig, der skal være vores repræsentant. Og det er derfor i sharia, der kører vi i det, man kalder den omvendt rækkefølge af demokratiske valg. Hvor det demokratiske valg, det er personen selv, der vil gerne være aktiv. Hvor i det modsatte af de islamiske sharia, der er det befolkningen, der går hen og vælger en af dem, som er troværdig, som er en person, der lever op til det her, øh, til det her, øh, betingelser for al al halli wal aqd, som man kan sige, at den person er egnet eller ej. Og det man kan sige kontra de demokratiske valg, hvor det demokratiske valg går ud på, at vi skal ligesom øh, have noget for noget. Jeg er nødt til at give jer noget, så jeg kan give mig min stemme. Enten penge eller invitationer eller noget lignende eller arbejde for den region, jeg arbejder for, så vil jeg gerne give mig. Og jeg kunne være hvem som helst. Jeg kan være en bandit, jeg kan være en tyvknæk, jeg kan være ikke muslim. Så i realiteten, det har ikke noget betydning. Men hos os, vi skal have en, der er alim, en, der har ilm, en, der har sharia-mæssig forståelse, og en person, der lever op under den titel, som er muslim muahide Uh, øh, skal vi sige, at vi laver salat, inshallah ta'ala. Og når vi er færdige med, med salat, så vender vi tilbage til Allah ta'ala øh, til deres 5 øh, minutter. Er det ikke fint nok? Øh, er 5 minutter ikke fint nok, inshallah? Bismillah. Man kan se i din islamiske øh, valgproces, hvis man kan kalde det sådan der, der er det faktisk befolkningen, der vælger, hvem er det, der skal være øh, bestemmende, og det er faktisk dem. Hvor det går hen og vurderer, at det er den person, vi skal vælge, så vælger det ham. Og hvis han ikke vil tage imod det, så bliver han tvunget til det, hvis han er egnet. Og sådan er det i den islamiske modsat <clears throat> kontra øh, de demokratiske valgsystemer, som er bygget på, at øh, snyde og bedrage, og så ligesom øh, spil øh, på de baner, som er ligesom tiltrækning for befolkningen. 3. Hvad så hvis vi har øh, noget, der hedder al-istikhlaf? Al-istikhlaf, det betyder at vælge en efterkommer, mens man sidder i position. Al-istikhlaf blev kaldt, der blev kaldt også al ahed al ahed det betyder ahida ila fulan. Det betyder, at se, at den person må være en efterkommer efter mig. Og hvor man kan se, øh, som blev nævnt i øh, Riyasat Dawla hos Dr. Muhammad Rafat Uthman, øh, hvor han siger, وَمَعْنَاهُ أَنْ يَعْهَدَ الْإِمَامِ بِالْخِلَافَةِ Og det betyder, at selve imam, han giver øh, videre position til en anden person, person min ba'de, efter ham. إلى رجل من المسلمين إن من مسلمنا توفرت فيه شروط الإمامة ودن بسون هنس بوزيشون إلى هنس هن ها دي من كلا بتينسن إمامة وقد تكلم أهل العلم عن الاستخلاف باعتباره طريقا من طرق الإمامة أعلماءها أتسيلسا أم إفتا فليا أين إمام تبسي أن إفتا كما øh, fordi det er også en måde, man kan gøre det på, hvor man videregiver khilafa til en anden. ونقل كثير منهم الإجماع على ذلك og en del har sagt at der er der noget ijma' af det بل بالغ ابن حزم og her er Ibn Hazm har taget det længere end hvad det burde være وجعل هذا الطريق og har gjort den her vej الطريق أفضل طرق انعقاد الإمام على الإطلاق hvor Ibn Hazm siger det er den metode som er den bedste metode absolut لما فيه من اتصال الإمامة for at se at selve imama vil være bindende og bundne. Bindende, det betyder at befolkningen, når den ene dør, så kommer den anden, og befolkningen vil ikke sove uden de har en imam. وانتظام أمر الإسلام وأهله og her vil det ikke være kaos. Fordi hvornår opstår kaos? Der opstår kaos, når der er ikke nogen styring, når der er ikke nogen magthaver, når der er ikke nogen, der kommer og afgør og bestemmer. ورفع ما يتخوف من الاختلاف والشغب og for at opløfte det der hedder al-ikhtilaf, uenighed, at opløfte det der er uenig, og sharab, problemer, problemer. Og konklusionen af det er, at hvis der forekommer noget, der hedder valg af efterkommer i sharia, det der er tilladt, min befolkning skal acceptere, og de skal også være med til at afgøre. الإمام الماوردي عليه رحمة الله الأحكام السلطانية side nummer 10 hvor han siger rahimahullah rahmatan wasi'a وأما انعقاد الإمامة og selve al-imamas kontrakt selve al-imamas kontrakt بعهد من قبله at det er noget som han er lovet før han døde eller på vej til at dø فهو ممن عقد الإجماع على جوازه og det der er blevet betragtet under al-ijma' af sahaba at det er tilladt ووقع الاتفاق على صحته har anerkendt at den her måde er anerkendt hvordan يعني en imam han er på vej til at dø ligesom der skete, og vi kommer til at snakke om det lidt senere, for Abu Bakr al-Siddiq, og så sagde sahaba, baja, giv baja til nogen, så siger han, måske vil I ikke tage det, og så har han givet øh, ligesom baja til Umar, og så efter øh, det, så har muslimin anerkendt den baja til Umar, radiyallahu anhu og arda. Jeg kommer til at gå i detaljer i det, inshallah. Imam al-Nawawi, alaihi rahmatullah, som er i hans sharh Sharh النووي على صحيح مسلم Muslim, bind nummer 15, side nummer 205, hvor حاصل أن المسلمين أجمعوا على أن الخليفة إذا حضرته مقدمات الموت تعبدان إجماع أن الخليفة ليسان بوفايت هدو وقبل ذلك وهي فاء إن فاء تسين أتن دوز بيود يجوز له الاستخلاف وهي ما hvis han ved, at han er ligesom dødende, at han kan give bay'ah til andre. يجوز له الاستخلاف at han vælger en efterkommer. ويجوز له تركه وهم مجان لفع ما أتقبن دي إمن أوهود فإن تركه فقد افتدى فقد اقتدى بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم Hvis han efterlader det, så har han følt Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fordi Muhammad har ikke bestemt, hvem der skal være efter ham. وإلا faqad iqtada bi Abi Bakr radijallahu anhu. Og hvis han er valgt, så har han fulgt Abu Bakr as-Siddiq radijallahu anhu og ajma'u ala al-in'iqad al-imam bil istikhlaf. Fordi Abu Bakr har valgt at hans efterkommer skulle være Umar radijallahu anhu, og sahaba har givet bay'a anerkendelse på base af det. Øh, Og hermed kan man sige, da Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu arda, har sagt, at hans efterkommer i starten, han har benægtet det, men efter det kan man sige, at selve, selve efter det, så kom Ahlul Halli wal Aqd og anerkendte, at ham der Umar radiyallahu anhu arda, kunne være eller er den efterkommende af øh, Abu Bakr as-Siddiq som en khalifa. Men den khilafa ville kun træde i kraft, hvornår? Den ville træde i kraft lige så snart Abu Bakr as-Siddiq han dør. Og Ahlul Halli wal Aqid på basis af det har accepteret, og befolkningen omkring der ham har også accepteret det her. Hvis de ikke har, yani lad os nu antage, Abu Bakr as-Siddiq, nu stiller jeg et spørgsmål, og jeg håber ligesom du lytter. لأنه انتهت أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه هنسية من افتقام عمر أهل الحل والعقد omkring Abu Bakr Siddiq siger nej. Ha. Hvad siger man så? Hvad tror I svaret er? Bliver Umar så khalifa? Nej. Det er klart, fordi Abu Bakr bestemmer ikke, Abu Bakr refererer. Når befolkningen accepterer, så er der dannet det, man kalder ijma'. Ijma' til valg. Men Abu Bakr han refererer. Abu Bakr han siger, at jeg øh, synes, at de skal være Umar. Og så Ahlul Halli wal Aqid siger, naam, nikker ja til det, og befolkningen nikker også ja til det. Når de alle sammen har nikket ja til det, så heraf kan man se, at den uh, aqid er uh, kontraktmæssigt korrekt. Kontraktmæssigt korrekt. Er I med? 3. uh, øh, vi skal lige også om ved, at Umar radiyallahu anhu, det er altid Ahlul Halal wal Aqid, der har den sidste ord. Den afgørende ord. Naam. Hvis vi kigger at Abu Bakr al siddiq radiyallahu anhu, øh, han har valgt Umar, og det er ikke omvendt. Det er Umar, der har sagt til Abu Bakr, vælg mig. Det er altid Umar. Og hvordan er det kommet? Det er kommet efter, at muslimerne sagde til Abu Bakr al siddiq radiyallahu anhu wa arda, vælge for os. Ja, men har vi nogle kilder på det? Naam, vi har masser af kilder. Ibn al-Jawzi, alayhi rahmatullah, han siger, لما ثقل, ثقل أبو بكر رضي الله عنه جمع الناس da Abu Bakr radiyallahu anhu, han begyndte at være ligesom gammel, og ligesom han kan se, at han er dødende og bliver rigtig syg. Så har han samlet befolkningen. Faqal, så sagde han, Innahu qad nazala bi ma tarawun. I kan se, hvad der skete for mig, at jeg er færdig, træt, øh, dødende. Wala adunni illa lima atai. Og jeg kan mærke, at det jeg kan få ram på, det er død. وقد أطلق الله أيمانكم من بيعتي Og hermed kan man sige, at jeres bay'ah sidder fast i min hals. وحل عنكم عقدتي Og efter det, så er det forladende for jeres bay'ah, og for at den aqd kontrakt, der er hos mig. وَرَدَّ عَلَيْكُمْ أَمْرَكُمْ Og her vil det her bay'ah være returnerende tilbage til jer. Fa'amru alaikum man ahbabtum, så skal I vælge dem, I kan lide til at være efterkommer. فإنكم إن أمرتم عليكم في حياة مني كان أجدر ألا تختلفوا بعدي Hvis I vælger en i mit liv, det vil sige, mens jeg er levende, så er det ligesom sikkert, at der er efter mig, der vil ikke være uenighed. فقاموا في ذلك وحلوا عنه فلم تستقم لهم Og de gik efter han havde sagt disse ord, og ingen sagde noget. فقالوا أرئ لنا يا خليفة رسول Kom med en, og efterkommer af Muhammad s.a.w. قال فلعلكم takhtarifun. Så sagde de, hvad så hvis I blev ene efter ham? قالوا la, Det vil vi ikke. قال فلعل فعليكم عهد ahdullahi ala rida. er det her ved Allahs ord, at I vil acceptere? Så sagde de, na'am. Og efter det har han valgt af Umar radiyallahu anhu. Fama فما هو ذا أبا بكر رضي الله al-amra ila al-umma. Og hermed Abu Bakr kaster det tilbage til dem og siger, jeg vil ikke vælge nogen som helst, men mindre I accepterer. ويطلب منهم أن يختاروا لهم في حياته ليكون أبعد لهم عن الاختلاف والتفرق Og han spørger dem, at de skal selv vælge, så ligesom de har selv har taget en afgørelse. Ibn Qutayba alayhi rahmatullah, han siger, إن أبا بكر رضي الله عنه جمع الناس عندما أحس بدنو أجله Abu Bakr har samlet befolkningen, da han kunne mærke, at vejen til døden er nær. وَيَأْتَمِرُوا ثُمَّ يُوَلُّوا عَلَيْهِمْ مِنْ أَرَادُوا Og så samler de sig, og så er der en del, der forlader hans samling. وَبَيْنَ أَنْ يَجْتَهِدْ لَهُمْ هُوَ بِرَأِيهِ فَقَالْ Og hermed sagde han ud af det her. يَا خَلِفَةَ رَسُولِ اللَّهِ أَنْتَ خَيْرَنَا وَأَنْتَ خَيْرَنَا وَأَعْلَمَنَا فَاخْتَرْ لَنَا Og efterkommer Muhammed. Og læg mærke til, hvad, de siger. أَنْتَ خَيْرُنَا Du er den bedste af os. وأعلمنا وأعلمنا den bedste og den største, der har ilm blandt os. فاختر لنا vælge til os. فقال سأجتهد لكم رأيي وأختار لكم خيركم إن شاء الله. Jeg vil gerne benytte af ijtihad til at vælge en til jer. طيب Hvad betyder det, når man siger, at وَأَعْلَمُنَا Han er den bedste alim blandt os? Altså, kan der være nogen, der ved noget mere om ham på nogle punkter? Selvom han er alim? Ellers som en alim, der skal man vide alt. Jamen, shaykh. Skal man vide alt som en alim? Nej, det behøver man ikke. Og det er derfor, Abu Bakr og Umar, radiyallahu anhu og arda'ah, Ja, overordnet generelt han ved mest, men der kan være nogle detaljer og nogle specifikationer, som han ikke kender til, hvor der er nogle andre, der gør. Og det her kan man se, men, men at han er samlet mellem al-ilm, wal-hikma, wal-ra'i, og wal-sadada fil qawul, det vil sige, han, at øh, han har visdom, og han har øh, sund fornuft og god valg, og god øh, siyasa, hvordan han styrer befolkningen og afgør og bestemmer. Nej, det skal man have, og den er vigtig. Øh, طيب. Og hermed kan man sige, at selve Abu Bakr radiyallahu anhu wa arda har valgt at uh, Umar skulle være det. Og så har sahaba efter det anerkendte og befolkningen har gjort det ligeledes. Men med hensyn til Umar radiallahu anhu arda, øh, som er kommet i Bukhari, فقد روى البخاري في صحيح عن عمرو بن ميمون انه لما طعن عمر وحمل الى بيته تاع عمر هم بلو آه، ستوغل ابو آه، هم ابو لؤلؤ المجوسي لعنه الله وبلي باكت آه، انت هانس ودخل عليه الناس so come men skal ind قالوا له أوصي يا أمير المؤمنين så sagde de til ham åh Amir al-Mu'minin giv din øh, pak din øh, ed altså din arv med hensyn til hvem der skal være efter dig istakhlif فذكر الستة الذين ماتوا ورسول الله عليهم راض så nævnte han de seks, som Muhammad døde, hvor han accepterede dem. بل روى عنه أنه تردد وقال Og så siger der en anden riwayah, en anden beretning, hvor han siger, Rahib wa rahib, vil og ikke vil. Inni najawtu minha kifafan, la li wa la alay. Jeg stikker af fra den, hvor jeg skal ikke have noget med den at gøre. Hverken noget, jeg kan bære på min skål, eller jeg skal få belønning. La tahammaluha hayyan wa mayyita. Jeg vil ikke løfte den, hverken i mit liv, eller efter når jeg dør. رضي الله عنك يا عمر رضي الله عنك يا عمر og hermed kan man sige at efter hans død han er lagt til at der skal være en, en efterkommer af de seks der skulle være med til at afgøre hvem en khalifa skulle være og de skulle blive blandt dem Uthman efter uh, Umar så kom Uthman radiyallahu anhu wa arda uh, man kan se her og det er også øh, faktisk øh, meget vigtigt, at øh, Abu Bakr, og så kommer Uthman i form af ligesom af valg, øh, hvor man kan sige, at selve valget har været, hvad befolkningen har været med til at afgøre. Øh, men når vi har en bay'a, og den der bay'a er indtrådt, Og det er derfor Ibn Taymiyyah rahmatullah, han siger faktisk i øh, nogle smukke ord, hvor han siger, وَلَا يَصِرُ الرَّجُلُ إِمَامًا En mand kan aldrig blive imam. En mand kan aldrig blive imam. حَتَّى يُوَافِقُهُ أَهْلِ الشَّوْكَ Til at dem, som har, har magt, til dem, som har magt, الَّذِينَ يَحْصُلْ بِطَاعَتِهِمْ لَهُ مَقْصُودَ الْإِمَامَ At dem, som har magt, og de er dem, som har bestemmelse over befolkningen, de anerkender ham. فإن المقصود من الإمامة إنما يحصل بالقدرة والسلطان og det her med hensyn til at være imam for muslimin, det, det kan kun ske, hvornår? Med magt og styrke. فالإمامة ملك وسلطان ملك magthævning og sultan og bestemme والملك لا يصير ملكا بموافقة واحد ولا اثنان ولا أربع og selve magthævning eller kongeriget kan ikke blive med accepteret med en eller to eller fire إلا أن تكون موافقة هؤلاء تقتضي موافقة غيرهم Hvis de her mennesker er med til at bestemme og afgøre og sige ja til det, så vil de resterende automatisk være med til at bestemme. Øh, og her siger Ibn Taymiyyah med hensyn til vers geht efter Umar, og så siger han, ويقول في استخلاف عمر han siger efter Umar رضي الله عنه وكذلك عمر صار إماما لما بايعوه وأطاعوه at Umar han er blevet imam efter Ahlul Halli wal Aqid har anerkendt ham og de har adlydt ham og accepteret ham ولو قدر hvis det har været det der har været skrevet af Allah tidligere أنهم لم ينفذوا عهد Abu Bakr at de vil ikke ligesom forføre det som de har lovet Abu Bakr, fi Umar, med hensyn til at acceptere, at Umar er khalifa, lam yasir imaman, så vil han aldrig nogensinde blive imam. سواء كان ذلك جزاء أو غير سواء كان هذا ذلك جائزا أو غير جائز selvom det her er tilladt eller ikke tilladt det er sådan kigger vi ikke på det har noget med at befolkningen har accepteret det og hvis befolkningen benægter det efterfølgende, så har befolkningen ret til at lade være med at tage imod det. Og så siger han med hensyn til Uthman, فلو قدر أن عبد الرحمن بايعه ولم يبايعه علي وطلحة والزبير وأهل الشوكة لم يصر إماما med hensyn til Uthman, hvis det har været Abdul Rahman ibn Auf og Ali radiyallahu anhu وطلحة والزبير de har ikke givet ham bay'ah, så bliver han aldrig imam. Hvorfor? Hvorfor hvis Abdurrahman ibn Auf og Ali og Talha og Zubair og de øvrige ikke har givet ham bay'ah, så vil han aldrig blive imam. Hvorfor? Hvorfor tror I? Ha? Fordi de var de største. Nej, det er sandt. De er sand. Fordi det er det største. Det er Ahlul Halli wal Aqid. Det er dem, som har den afgørelse. Det er de største sahaba. Det er dem, der sidder med den store ilde. Derfor, er deres afgørelse er vigtig. så siger han, فَثَابِتْ إِذَنْ في استخلاف أبو بكر وعمر أنه كان بناء على طلب من المسلمين وإفتكم أبو بكر وعمر تهذا إن أكسبتابل havde المسلمين وأنهما لم يستبدا الاختيar, bal tashawur fi dhalik. Og det har ikke været sådan, at de selv har taget konklusion for bestemmelse, uden at de har taget konklusion af de øvrige, til at de vil være med til at bestemme, at de store sahaba, at Abu Bakr og Umar skulle være khalifa. وأن إمامة المستخلف من قبلها لم تتم بمجرد العهد Og det der vil aldrig træde i kraft, medmindre at menneskerne har accepteret at der er en grundlæggende for det. وإنما بمبايعة الأمة له بعد ذلك. Og når umma efterkommende har accepteret ham og tager imod ham, så bliver han anerkendt til at være khalifa. Og Umar ibn Abdul Aziz, og jeg vil gerne have, I, I holder jeres ører rigtig stiv. Hør efter, hvad jeg siger. Og den er faktisk meget vigtig med hensyn til Umar ibn Abdul Aziz. Så lyt godt efter og forlad hvad I har, og så bare lyt. عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه بعد أن أخذت له البيعة افتى سلف البيعة اعتادتها بناء على عهد الخليفة سليمان بن عبد الملك افتى سليمان بن عبد الملك هم وفوائت دوء سسالي دوشكتال آه، ليصن بيعة فعمر آه، بن عبد العزيز وديها ريكيور وديها أهل الحل والعقد اكسبتيا من أثن عمر بن عبد العزيز هنكي قبل منبر Посолите efter, hvad han sagde. أيها الناس O mennesker إني لست بمبتدع ولكني متبع Jeg er ikke en fornyer, men jeg er en, forf- en følger. وإن من, وإن من حولكم من الأمصار og dem som er omkring jer والمدن og byerne إن أطاعوا كما أطعتم فأنا وإليكم Hvis selv, selve byerne og stederne har accepteret og adlydet mig, så er jeg en del af jer, og jeg er en del af mig. وإن هم أبوا og hvis de har benægtet فلست لكم بوا بوال ثم نزل og hvis, hvis jeg hvis, øh, så siger han فلست لكم بوال ثم نزل øh, hvis de har benægtet mig de øvrige steder så er jeg ikke jeres leder eller imam, og så gik han ned, og så har befolkningen givet ham bay'ah, og så bliver han accepteret til at være khalifa. Selvom der har været en ahd fra en tidligere, så skal det være en bekræftning fra de efterkommer, det vil sige mennesker, til at tage imod ham, og så vælge, at den person, han er egnet for den position. Og sådan er det. Og sådan er det. Det er ikke nok, man kan sige, at man formidler en imam og så sige, sådan er det bare. Man kan ikke sige, du er bare khalifa, og så skal befolkningen eh, acceptere. Og det er ikke nok. Og det er man ikke i sharia øh, ligesom øh, bestemmende for, at en person kan gøre det på den måde. Tak. Vi er nået frem til punkt nummer 3, og det slutter vi af med i dag, inshallah. Øh, så vi har ikke så lang tid tilbage. تيا القهر والاستعلاء القهر والاستيلاء القهر magt والاستيلاء at tage tingene med magt Ahl sunnati wal jama'a siger at inna man taghallaba ala al-muslimina min al-muslimina bis-sayf inaqadat lahu al-imama hvis der er en han tager staten statens position som en khalifa med magt, hans imamer er sandfærdiggjort, og så siger man, den imamerposition er korrekt. وَوَجَبَتْ لَهُ الطَّاعَةِ Og man skal adlyde ham. Men først skal vi have en khilafa, og så skal ham der have taget det med magt efterfølgende. Eller khilafa dør, så går han op og overtager det med magt. ووجبت له الطاعة ما أقام في الناس كتاب الله så længe han er med til at praktisere Allahs bog. وَذَلِكَ لِيَنْتَظِمْ شَمْلُ muslimi, For at selve muslimerne samler sig under id, at de er muslimer, og de følger Al-Quran og Sunnah. وَلِتَدْرَ الْفِتْنَةِ For at skubbe fitna langt væk fra. التي تترتب على الصراع بين أشياع الإمام المتغلب وأشياع الإمام الأول for at man skal ligesom overkomme den fitne, der har været mellem det tidligere og de nuværende nye magthaver imam. ولما يترتب على القول بعدم إمامته من بطلان أحكامه وعقوباتها وسائر تولياتها. Fordi hvis ham der han overtager den position med magt, og hvis man skal prøve at fjerne ham, så vil der opstå masser af problematiske ting. إمام أحمد هنسية رحمه الله قال الإمام أحمد في رواية عبدوس بن مالك العطار Imam Ahmed han siger en beretning, som er kommet af Abdus bin Malik al-Attar. Man galaba alehim bis-sayf, det er dem, som er blevet sat magthæver med svær, hatta sara khalifa og summiya amir al-mu'minin, til han bliver kaldt khalifa og blev kaldt amir al-mu'minin, فلا يحل لأحد تيك فنون يؤمن بالله تروب الله واليوم الآخر الدوم دين أن يبيت ولا يراه إماما أصا أت هنس كصو وهنك أنا كنا أدن بصون هنا إمام الإمام الشافعي عليه رحمة الله سيا كل من غلب على الخلافة بالسيف تدم سم أوتو الخلافة مسبع حتى يسمى خليفة تهم بلوكال خليفة وَيُجْمِعِ النَّاسَ عَلَيْهِ فَهُوَ خalifa. Og befolkningen har samlet sig omkring ham. Læg mærke til det her. Befolkningen har samlet sig omkring ham, til han blev kaldt khalifa. Men det kræver, at man har en khilafa først, før man overtager det. Man kan ikke bare stjæle en khilafa, eller stjæle et sted, og så sige, de khilafa. Det kan man ikke. وقال النووي سيوس هاي هاي تقول أتسلف الخلافة الإمام العظمى Det er bare et simpelt øh, noget, man ligesom man udfører. Seriøst, hvad har I forestillet jer? Jeg vil gerne høre jeres mening bagefter. Prøv at tænke på det her spørgsmål, så tager vi det bagefter. Nej, nej, jeg vil gerne høre jeres mening. Øh, det er faktisk meget sundt at høre. Altså mange af jer har ikke læst eller studeret noget med hensyn til khilaf og han overordnet. Men jeg vil gerne, jeg tager lige øh, her det sidste, hvad Imam al-Nawawi, der siger, og så tager jeg jeres forståelse. Jeg, jeg vil gerne høre jeres mening. الإمام النووي عليه رحمة الله همسية أما الطريق الثالث فهو القهر والاستعلاء at med hensyn til den tredje vej, det er at tage det med magt og øh, pres. فإذا مات الإمام فتصدى للإمام من جمع شرائطها. Hvis selve imam han dør, og så kommer der en anden og overtager, øh, min غير استخلاف ولا بيع. Og det han gør det, han gør det kun med ren magt, uden han tager det som en efterfølger eller bager. وقهر الناس بشوكته هان تعلم هانس مكت باستملسة وهانس فل وجنوده انعقدت خلافته من كسي هانس خلافة أعسن فالي لينتظم شمل المسلمين فأتسام لمسلمين أنئين فإن لم يكن جامعا للشرائط آه، بس هانس position ikke samler disse betingelser, hvad han kan er fasiqan, hvis han er fasiq, فوجهان أصحها انعقادها لما ذكرنا أتن den فارس سلام هن han bærer på وإن كان عاصيا بفعله وسلام بسن أع آه، سنة مهنس هنية سبل دي فاع handlinger så vil وسئل سهل بن عبد الله التستري سهل بن عبد الله التستري هم بسبور ما يجب علينا لمن غلب على بلادنا وهو إمام قال تجيبوه Hvis der kommer en og overtager positionen efter en død khalifa, så skal I acceptere. Og du er det وَتُؤَدِّي إِلَيْهِ مَا يَطْلُوهُ مِنْ hakke. Og så skal man give ham, hvilken hak han indikerer til at have. وَلَا تَنْكُرْ, فع... ولا تنكر فَاعِلَهُ Og lad være med at benægte hans handlinger. وَلَا تَفِرَّ مِنْ Og lad være med at stikke fra ham. وإذا ائتمنك على سر hvis han giver dig en hemmelighed min asrar din lam tufshihi Og hvis han giver dig noget, som skulle være en hemmelighed, der vedrører din, så lad være med at se det til andre, og øh, ligesom at åbne hans, øh, hans hemmelighed og give den videre til nogle andre. Det vil sige, hans khilafa vil være godkendt, acceptabel, og det er vigtigt, fordi han har taget det med magt, og, og så skal man ligesom kigge på nogle andre perspektiver, at han opfylder nogle af betingelserne, og hvis han gør det. Hvis han ikke gør det, så siger Al-Ilim, at hans bay'a er korrekt, og man skal ligesom adlyde ham, så længe han opretholder Allahs din. Og vi kommer senere til at snakke om, hvis han ikke gør det, hvad skal man gøre ved ham. Barakallahu fikum. Jeg vil gerne ligesom spørge,